أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث ودرسنا في ليلتنا هذه مع الحديث الثالث عشر من أحاديث عمدة الأحكام حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل نعم Salavatet dhe selamet qofshin mbi të, familjarët, shokët dhe pasuesit e tij deri në ditën e Kiametit. Më pas, o ju të cilët keni besuar, frikësojuni Allahut me frikë të sinqertë dhe të merituar dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë muslimanë. O ju të cilët keni besuar, O ju njerëz frikësojuni Zotit tuaj i cili ju krijoi nga një mashkull dhe prej tij krijoi palën e tij pra i bëri çift dhe kini frikë Allahun me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruajni marrëdhëniet farefisnore në të vërtetë Allahu është kurdoherë mbikëqyrës mbi ju o ju të cilët keni besuar thoni fjalë të drejta në të vërtetë Allahu ua përmirëson veprat tuaja dhe ua shlyn gjynahet tuaja dhe ai i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij ka fituar me fitore madhështore më pas themi se fjalët më të drejta janë fjalët e Allahut të lartësuar udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit alejhi salatu selam Veprat më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikje është bidat, pra risi. Çdo risi është lajthitje dhe devijim nga e vërteta dhe çdo lajthitje nga e vërteta përfundimin e ka në zjarr. Më pas vazhdojmë me mësimin ton të radhës, duke kujtuar se në mësimin e kaluar folëm rreth hadithit të 11 të këtij libri, pra libri baza e dispozitave dhe më saktësisht folëm mbi hadithin e Enes ibn Malikit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili transmeton se i dërguari alejhi selam kur futej në banjo ose sipas kuptimit para se të futej në banjë thoshte o Zoti im kërkoj mbrojtjen tënde prej shejtanëve meshkuj apo femra dhe përmendëm herën e kaluar disa kushte që kanë lidhje me këtë hadith madhështor pra me mbi edukatën e hyrjes në tualet pra në banjo dhe do të flasim këtë mbrëmje insha Allahu Teala mbi hadithin i cili është i 12 në këtë libër, libri baza e dispozitave. Është hadithi i Ebu Ejub el-Ensarit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili transmeton se i dërguari i Allahut paqja, mëshira dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: Nëse doni të kryeni nevojën, pra nevoja personale, mos u drejtoni nga kibla. As mos ia ktheni asaj shpinën, por kthehuni ka kuptimin vend i ngritur nga toka sepse njerëzit i kanë pas gjuajtur pa i kanë pas janë drejtuar në këto vende që kanë qenë të ngritura nga toka për të shmangur domethënë shikimin e njerëzve gjatë kryerjes së nevojave të tyre personale. Dhe më vonë u quajt veprimi pra i kryerjes së nevojës me emrin e vendit që njerëzit drejtoheshin për tek ai pra gajt vend i ngritur يكون مستقبلا للمشرق والمغرب وهذا بالنسبة لمن كانت القبلة عندهم في جهة الشمال أو الجنوب وأما من كانت القبلة عندهم إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب كما في بعض البلدان فإنه يجب عليه أن يتوجه آه، إلى جهة të drejtohet nga kibla dhe as që t'i kthejë asaj shpinën, por se duhet që ta lërë domethënë kiblën gjatë kryerjes së nevojave nga lindja ose nga perëndimi. Kjo për ato vende në të cilat drejtimi i kiblës është nga veriu apo nga jugu. Dhe nëse dhe në ato vende të tjera në të cilat kibla nuk është domethënë uh, nga veriu apo nga jugu, e rëndësishme, sepse ky hadith ka ardhur kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل المراد بالمراحيض هي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة ويخبر أبو أيوب رضي الله عنه أن هذه المراحيض كانت قد بنيت باتجاه الكعبة بحيث أن الإنسان لو جلس عليها يكون مستقبلا للكعبة قال فننحرف عنها Pra, me termin marahidh, banjot, ose tualetet, ose vendet e kryerjes së nevojës, domethënë janë vendet e ndërtuara për të kryer nevojat personale. Dhe thotë sahabiu i nderuar që në qoftë se do të uleshim në ato banjo të ndërtuara në Sham në këtë formë, të drejtuara pra nga, kab, nga kabja, atëherë do t'i do t'i kthenim fytyrën kabes. Prandaj ne thotë يعني إن كان في هذا الفعل خطأ مع أنه قد تحرى رضي الله عنه وأرضاه ففيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التقوى والورع والخير العظيم رضي الله تعالى عنهم أجمعين Naam. Pra në këtë, pra në fundin e këtij hadithi, pra në fjalën e Ebu Ejubit, ka argument për kujdesin e veçantë dhe për takuan pra ruajtjen e madhe të sahabëve nga rënia në gjynahe ose nga kundërshtimi i urdhrave të pejgamberit selam duke qenë që ata sforcoheshin për mos të rënë domethënë në këtë ndalim قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقضي حاجته مستقبلا في الشام مستدبرا الكعبة وفي رواية مستقبلا بيت المقدس Naam. Spostohemi tek hadithi që vjen mbas tij, i cili është hadithi i 13 në këtë libër, në të cilin thuhet nga Abdullah ibn Umari, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, thotë, një ditë hipa në tarracën e shtëpisë së Hafsës dhe pashë pejgamberin alayhi salatu selam tek po kryente nevojat e tij personale, i drejtuar nga Shami, وهو عدم استقبال القبلة أو استدبارها فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك إذا كان الإنسان في بلدة القبلة فيها باتجاه الشمال أو الجنوب فعليه أن يشرق أو يغرب وإذا كانت وإذا كان في بلد القبلة فيه në në në të dyja këto hadithe përkujtohet dhe na përmendet edukata e kryerjes së nevojave personale. Pra, që nuk duhet t'i drejtojmë kiblës as fytyrën tonë pra dhe as shpinën kur kthehem pra kur kryejmë nevojat tona personale. Pra, nëse robi kibla gjendet فقال بعضهم بأن استقبال القبلة أو استدبارها محرم سواء كان في صحراء أو كان في بنيان لهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي وردت في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها Naam. Për sa i përket gjykimit mbi edukatën e kryerjes së nevojave personale, dijetarët kanë mospajtim dhe kanë polemizuar mbi gjykimin, domethënë e kryerjes së nevojës, qoftë këto në qoftë nëse kryen në vend të hapur pra në shkretëtirë apo në vend të mbyllur pra të ndërtuar, ka prej tyre që thonë që është haram pra e ndaluar, وفعل أبي أيوب ومن معه يدل على خلاف هذا فإنه قال وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة والمراحيض الأماكن المعدة لهذا فهو في بنيان ومع ذلك قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل Lan. Ka prej dijetarëve të cilët thonë se në Sahara pra në vend të hapur në shkretëtirë është haram pra kur nuk nuk ka pengesë edhe nuk është e tillë në vendet e ndërtuara dhe ata argumentojnë me veprimin e Ebu Ejubit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë, pra kur shkuam në Sham dhe gjetëm banjot të drejtuara nga Qabeja, pra nga Kabja, أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة فقالوا إن هذا الحديث دليل على ان النهي للكراهه فقط نعم që kur, pra gjatë kryerjes së urinës të drejtonim organet tona pra gjatë kryerjes së saj nga kibleja ose t'i kthenim shpinën asaj dhe më pas thotë sahabiu thotë dhe e pashë thotë pejgamberin alejhi selam thotë tek bënte urinën e tij domethënë në drejtim të të kiblës pra ky është argument që këtu ka ardhur domethënë على أن يجعل المراحيض غير متجهة إلى الكعبة أو مستدبرة لها وإنما يجعلها باتجاه آخر لا تكون مستقبلة للقبلة ولا مستدبرة لها التزاما بهدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسيرا على هديه في هذا الأمر نعم Sidoqoftë, kjo pra është kjo edukatë dhe kjo normë të cilën na e ka përmendur pejgamberi alejhi selam në këto hadithe dhe ne duhet të pajisemi me të dhe të kujdesemi për uh, edukatën pra e kryerjes së nevojave tona duke mos u drejtuar as me fytyrë dhe as me shpinë nga kibleja dhe nëse e veçojmë pra ndërtojmë një vend pra një banjo për të kryer nevojat tona, të kujdesemi që mos ta ndërtojmë atë në drejtim të kiblës dhe as në shpinë të saj, porse ta ndërtojmë atë të drejtuar nga lindja ose nga perëndimi për të përmbushur pra këtë edukatë dhe këtë këshillë të pejgamberit alejhi selam. Naam. Wa fi qawlihi mustaqbilan bayt al-maqdis dalilun ala annahu la yahrumu an yattajaha al-insan nahwa bayt al-maqdis إذا لم يكن في اتجاه القبلة وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم استقبال بيت المقدس ومستدلين على ذلك بحديث معقل الأسدي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم të Ibn Omerit, i cili thotë dhe po kryente nevojat e tij me fytyrë nga Kudsi, pra nga Bejtul Maqdis. Në këtë pra, në këtë fjalë ka argument që lejohet, domethënë që të kryhen nevojat në drejtimin e Kudsit, nëse ky nuk është drejtimi domethënë i Kiblës. Dhe ka dijetarë të tjerë të cilët argumentohen me hadithin e Maqil el-Esedi, i cili thotë na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alejhi ve selem që t'u drejtohemi dy kibleve, pra në kryerjen e nevojave. Ky hadith është i dobët dhe dy kiblet në këtë hadith bëhet fjalë për për për Qaben dhe për Bejtul Maqdis pra për xhaminë e Kudsit. Po gjithsesi hadithi është i dobët dhe nuk argumentohet me të. Naam. وبناء على هذا فإن فإنه لا يحرم على الإنسان أن يستقبل بيت المقدس في حال قضاء الحاجة إذا كان منحرفا عن القبلة ليس بمستقبل لها ولا مستدبر لها كما هو قول جماعة من أهل العلم واستنادا والمراد بذلك لو أن إنسانا يقضي حاجته مثلا في مكان ليس في بنيان وإنما في صحراء أو نحوها والشمس أمامه فيقول بعض العلماء لا يحل له أن يبول أو يتغوط وهو مستقبل للقبلة وهو مستقبل للشمس هذا إذا كان في أثناء النهار أو مستقبل للقمر هذا إذا كان في الليل استدلوا على ذلك بحديث الحسن قال حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكرهم وهو حديث طويل وفيه ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر استدلوا بهذا الحديث على حرمه هذا الامر نعم Ka mbetur për të sqaruar një mesele një qështje e fundit, ka prej dijetarëve që thonë që nuk lejohet pra që të kryesh nevojat i drejtuar nga dielli ose nga hëna, pra gjatë ditës të drejtohesh në drejtim të diellit dhe gjatë natës të drejtohesh në drejtim të hënës në kryerjen e nevojave të tua, të tua, po. Për këtë janë argumentuar këta dijetarë me fjalën e El Hasanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë sallallahu alejhi wa ala alihi wa sallam wal ahkam al shar'iyya la tathbutu illa bil adilla al thabita min kalam Allah aw ma sahha min hadith rasulillah sallallahu alejhi wa ala alihi wa sallam pra duke u bazuar në këtë nuk është ndaluar, pra nuk i ndalohet njeriu që të kryejë nevojat e tjera e tija qoftë në drejtim të diellit apo qoftë në drejtim të hënës, Pra me kaq mjaftohemi për sot. Falënderimi i takon Allahut dhe salavatet dhe selamet janë për pejgamberin alejhi selam, familjarët, shokët e pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit.